Iznijeli smo mnogo dokaza. Navodili smo mišljenja učenjaka koji su govorili znači da postoji preko hiljadu dokaza u Koranu koji ukazuju da je Allah te bareke ve iznad, iznad stvorenja, iznad arša, iznad nebesa. To također, draga braće i cijene sestre, su potvrdile sve nebeske knjige koje su došle prije Kur'ana, tako da i Kur'an. I svi poslanici koji su bili prije poslanika Muhameda sallallahu alihi wasallam. Zato kažemo ovom konsenzusu svih, znači, nebeskih knjiga, svih poslanika, na čelu s poslanikom Muhammedom sallallahu alihi vseleme, suprostavila se ove sekte koje smo mi prošli put neke od njih navodili ili smo ih navodili u prijašnjim predavanjima. U čemu se suprostavili? U tome da su jedni negirali uzvišenost Allaha subhanahu wa ta'ala, neki su na svojstven način protumačili, Neki su odšli čak i dalje od toga da su Allaha subhanahu wa ta'ala opisali svojstvima koje ni u kom slučaju ne dolikuju Allaha subhanahu wa ta'ala da bude opisan, opisan s njima. Zato ćemo večeras ponovo navesti, odnosno spomenuti neke od tih sekti, njihova uvjerenja, zatim ćemo navesti govor Selefa, svih oni naših najpoznatijih alima po pitanju znači Allahove te bareke uzvišenosti, a nakon toga ćemo početi pojašnjavati ovo svojstvo Allahove Tebare Kevetala prisutnosti, znači da je on subhanahu wa ta'ala prisutan sa stvorenjima. Jer tako je Ibn Taymi Rahimahullah kada je u Akidetu Vasitije navodio poglavlja, prvo je naveo znači Allahovu Tebare Kevetala uzvišenost, a nakon toga znači Allahu subhanahu wa ta'ala blizinu, znači blizinu i prisustvo sa stvorenjima. Zbog čega? Jer kažu učenjaci da je to jedan od najljepših kako pojasniti i kako ispravno shvatiti ono što su shvatile prve generacije od poslanika sallallahu alihi vselema, sahaba i oni koji su slijedili, slijedili u tome. Prije svega mi smo prošli put navodili e, ko je prvi došao znači, sa tezom negiranja da je Allah subhanahu wa ta'ala iznad arša, zatim da je Kur'an stvoren, koga je slijedio. I zato kažemo da je ono što je e, najjače se proširilo kao E, neko mišljenje, stav, ljude oko čega se okupljali su džahmije. Ali šta su oni tvrdili, draga braća, šta oni tvrde, kakvo je njihovo uvjerenje po pitanju našeg Allaha Tebareke ve Teala? Oni kažu, odnosno oni tvrde da je Allah subhanahu wa ta'ala, znači kažemo subhanahu wa ta'ala na svakom mjestu svojim bićem, ne uzuvila. Znači to je njihovo uvjerenje, to je njihovo ubjeđenje da Allah Đelešanuhu na svakom mjestu svojim bićem. Zatim pogledajte Sufije Hululije, panteistička sufijska sekta, vama poznata. Međutim, kakvo je kod njih uvjerenje? Još gore, kod njih uvjerenje, draga braćo i cijene sestre, da vjeruju da je Allah subhanahu wa ta'ala se sjedinio, sjedinio znači sa pojavnim svijetom, sa fizičkim znači e, osobama svim prisutnim u svijetu da se pomiješao sa svim stvarima pa se navodi tamo poput psa, svinje, majmuna i slično. Zato učinjaci kažu da ovaj hulul ko ima, ko vjeruje u ovo objeđenje, znači da je Allah subhanahu wa ta'ala utjelovljen u svakom biću, odnosno da je u svakoj stvari, znači fizički prisutan je gore i ružnije vjerovanje od koga? i od kršana i oni koji su slični kršanima. Razumijete? Znači da je to toliko opasno vjerovanje koje oni zagovaraju i koje oni imaju kod sebe. Zatim treća sekta koja ima opasno uvjerenje i ubjeđenje po pitanju Allaha te barek ve njegovog, uh, njegovog zata, bića su sufije i tihadije. Pogledajte, oni koji vjeruju da je Allah prisutan u svim stvorenjima, da je Allah prisutan u svim stvorenjima, što znači poput svinje i svih ostalih životinja i da se nalazi u njihovim organima za reprodukciju. Pogledajte. Znači, tako Allaha subhanahu wa ta'ala opisuju. Učenjaci kažu da su ovi, znači ova sekta, itihadije, znači sufije itihadije, gorijeg i veće kufra nevjerstva od židova, od kršćana, od međusija, od hindusa i svih ostali mnogobožaca. Znači, draga braćo, ove mesele, prošla mesela i večerašnja mesela, treba da znate da su one e, glavni razlog oni koji preziru i mrze pripadnike selefijske dave ne mrze vas i ne preziru vas zbog vaših dizanja ruku na mazu, zbog vaših kratkih nogavica, zbog vaših brada, zbog vaših nikaba, nego oni koji se suprostavljaju ovoj selefijskoj davi, <clears throat> koji zaista vjeruju, <clears throat> halalte, koji zaista vjeruju, kao što je vjerovao poslanik sallallahu alihi vseleme, zatim ashabi, tabi'ini, četvorica velikih imama, Ebu Hanife, Mali, Šafi i Ahmed, i oni koji su ih slijedili u ovom uvjerenju, u ovom poglavlju Allahu i lijepih imena i savršene osobina, svi koji su svjesni sa suprotne strane, svi koji su svjesni koji iščitavaju uvjerenje njih i uvjerenje oni koji se pozivaju na njihova ubjeđenja i vjerovanja, iz tog razloga mrze i preziru, preziru pripadnike znači selefijskog pokreta. Nijukom slučaj da je ovo neka nova dava u smislu kratkih lača, dizanja ruku i slično tome. Ne, draga braćo, svi oni koji su istaknuti sa svojim perom, što oštre olovke i pišu protiv ovog pokreta, protiv znači ovog uvjerenja, protiv oni koji slijede sunet poslanika sallahu alihi wasalam na ovim uvjerenjima, isključio je zbog ovoga. Međutim, nažalost, nažalost, veliki broj koji su pripadnici selefijske dave, koji su odazvali, znači, onom na čemu je bio poslanik alihi salatu wasalam, ashabi, ispravne generacije, znači tabini, tabi tabini, oni koji su islijedili, nisu svjesni svojih uvjerenja, nisu svjesni svojih ubjeđenja, nisu svjesni ove akide i nisu svjesni razilaženja u ovim šarijatskim pitanjima. Znači nisu svjesni nisu svjesni da imate jednu krajnost s druge, znači koji kažu, koje ćemo iznositi večeras i govoriti, da onaj koji kaže da je Allah iznad Arša da je nevjernik. Tekfir, oni koji tvrde, a to smo mi, koji tvrdimo i koji smo ubijeđeni da je Allah subhanahu wa ta'ala iznad Arša, oni takve tekfire. Kako će to onda voliti, kako ćeš biti skupa s njim? Razumijete, oni koji su svjesni, od njih koji pišu znači protiv toga on su iz ovih razloga znači uperili svoje i jezike i svoje olovke protiv nas. Međutim ima mnogo oni koji slijede takve, ali nisu svjesni šta slijede, neupućeni su i ne znaju. Kao što je u našim safojima mnogo ljudi koji se vratili Allahu te bareke ve žele i nasle da žive sunet poslanika sallallahu alejhi ve selleme, al su daleko daleko od svatanja ovih mesela, ovih mesela. Pa onda smatra da ga neko mrzi i prezri isključivo zbog njegovog znači oblačenja ili pojave pojave među svijetom. Zatim imamo Mu'tazile koji imaju uvjerenje, draga braćo, a ni slijedi određen broj koga? Znači iz reda Hanefija, Maturidija, Šarija, Kulabija i svi oni koji Allah opisuju negacijom. Pogledajte, Allah opisuje negacijom. Kako? Oni kažu. Pogledajte, znači, kako njihovo uvjerenje. Znači, ovo da kažeš, onaj koji kaže da Allah na svakom mjestu nije njihovo uvjerenje. Jer oni opisuju Allaha negacijom. A oni koji opisuju da je Allah Đelešanu na svakom mjestu, u svakom biću, u svakom prijemu, kažemo da su to sufje. A međutim, Tezile i oni koji slijede iz reda Hanefija, Maturidija, E, šarija, Kulabija i oni koji su slični u njihovog uvjerenja kažu Allah nije iznad svijeta. Ko zapiše, neka zapiše. Allah nije iznad svijeta. Niti ispod, ni sa desne, a ni sa lijeve strane. Niti ispred svijeta, ni iza svijeta. Nije na aršu, a niti iznad arša, niti iznad svijeta. Pa kažu onaj koji kaže da je Allah na nebu ili iznad, takav je nevjernik. Razumijete? Ko tko kaže, ko tvrdi da je Allah iznad svijeta, iznad arša, iznad neba? <laughs> Ehli sunetsko učenje, mi koji se pozivamo znači na to. Međutim, draga braće i cijene sestre, pripadnici ehli sunneta, istinske i prave dave, pravog menheđa, pravog puta na kojem je bio Muhammed alihi salatu wasalam, koji slijede poslanika sallallahu alejhi ve selleme i njegove ashabe koji su ga slijedili potvrđuju da je Allah subhanahu wa taala iznad arša svojim veličanstvenim bićem. Šta su nam dokazi? Dokaze smo iznijeli prošli put. Večera ćemo samo da ojačamo argumente riječima i govorima naših selefa koji su prijethodnici, koji su velikani ummeta. Pa ćemo otpočeti sa imamom Ebu Hanifom, rahimehullah, koji je preselio 150. godine po hijđri. Kaže, ko kaže, ja ne znam da li je moj gospodar na nebu ili na zemlji, takav je nevjernik. Zatim imam Euzai, rahimehullah, koji je isto tako preselio u 157. godini po hijđri. Kaže, mi i tabiini govorili smo da je Allah iznad Aršak. Pogledajte tih riječi. Ima Malik Rahimahullah koji je preselio 179. godine po hijđri kaže Allah je iznad neba a svojim savršenim znanjem na svakom mjestu. A svojim savršenim znanjem na svakom mjestu. Imam Abdurrahman ibn Mehdi Rahimahullah koji je preselio 197. godine po hijđri kaže Allah džehmije žele da negiraju da je Allah subhanahu wa ta'ala razgovarao sa Musaom alihi selam i da je on subhanahu wa ta'ala iznad arša. Takvi će se pozvati na pokajanje, a ako odbiju, osjeca im se glava. Imam Šafija rahimahullah kaže Moja akida, moje vjerovanje i akida mojih prijatelja iz reda učenjaka hadisa na kojoj su bili od koji sam uzao to vjerovanje, poput Sufijana, Malika i drugih, temelji se na potvrđivanju i izgovaranju dva šehadeta, da je uzvišeni Allah iznad Arša, iznad nebesa, približava se stvorenjima kako on te bareke vetala hoće i da se on subhanehu ta'ala spušta na dunjaličko nebo onako kako on te bareke vetala hoće. Imam Ali ibn Abdullah el-Medini rahimahullah koji je preselio 234. godine po Hidžri je upitan šta tvrde pripadnici ehli suneta vel džemata pa je odgovorio vjeruju u viđenje uzvišenog Allaha na ahiretu da je Allah subhanahu wa ta'ala govorio sa Musaom da se on te bareke ve ta'ala uzvisio na arš iznad sedam nebesa rečeno je imamu Ahmedu, rahimahullah, koji je preselio 241. hijđarske godine. Allah je iznad sedam nebesa, iznad Arša, daleko udalje on stvorenja, a njegova moć i znanje su prisutne na svakom mjestu. Pa je potvrdno kazao da on je iznad Arša, njegovo savršeno znanje prisutno je na svakom mjestu. Zatim je upita Rahimahullah, onima koji tvrde da Allah nije iznad Arša, Imam Ahmed je odgovorio, njihov govor se vrti oko kufra nevjerstva. Jeduru alal kufri. Zati imam Ebu Zura, koji je preselio 264. hiđarske godine. Imam Ebu Hatim, koji je preselio 277. hiđarske godine, da im se lađe levala smiluje, rekli su, pogledajte, konsenzus sjedbenika Islama – temelji se na potvrđivanju Allahovi savršenih svojstava i da je on te bareke ve ta'ala iznad arša, daleko od stvorenja, a Allahovo savršeno znanje na svakom mjestu. Pa ko bude drugačije tvrdio, neka je na njega Allahovo proklestvo. Neka je na njega Allahovo proklestvo. Zatim, draga braće, nakon ovih govora naših, naših e, ispravnih pred, prethodnika, Selefa, učenjaka ummeta. Vidjeli smo se četvorcu imama velikana ummeta šta su kazali i oni koji su islijedili, koji su sličnog znanja poput njih. Kako su znači opisali akidu ehli suneta vel I znajte da su ovi njihovi e, iskazi, njihove potvrde koje su kazali odgovor džehmijama. Jer ono sve što su oni kazali mi vjerujemo džehmije negiraju. Džehmije negiraju. Zato ćemo večeras ako Bog da navesti u ovom poglavlju, znači o čemu ćemo večeras govoriti, osobine Allahovog Tebara i Kvetala prisustva sa njegovim stvorenjima, navest ćemo ajete koji dokazuju to. Znači koji, e, koje su citirali i ostali učenjaci poput Ibnu Tejmiju, Akidetul Vasitije i svi drugi znači koji su pisali na ovu temu. Međutim, neko će upitati ili će možda postaviti pitanje ili će mu o, o, o, tako tek znači nadoći pitanje kako je moguće da Allah dželeva ala, znači onim ajetima koje smo citirali prošli put, e, se opisuje da je on iznad stvorenja, a istovremeno da je zajedno s njima u njihovoj blizini. Znate, zato kažemo kako su učenjaci kazali da je najbolje Ibn Taymije odgovorio takvima, kao da je pretpostavio da će neko se pojaviti i postaviti ovakva i slična pitanja. Pa je naveo prvo ajete, koji ukazuju na Allahu te bareke ve tara uluv uzvišenost njegovim bićem zatim istiva da je on subhanahu wa ta'ala se uzdigao iznad arša tek nakon toga ukazuje na hadise odnosno na, na, na osobine Allaha te bareke ve dokazujući kuranskim ajetima hadisima poslanika sallallahu alihi ve selleme na Allahu te bareke ve ta'ala blizinu, odnosno na, e, na prisustvo Allaha subhanahu wa ta'ala sa, sa stvorenjima. I kažu učenjaci da je ovakav redoslijed jedan od najboljih načina odgovora svim zalutanim, zalutalim frakcijama, odnosno onima koji suprotno tvrde od onoga što potvrđuju sedbenice ehli suneta vol džemata. <clears throat> Jer većina draga braća, oni koji su negirali poput Džehmija, Mu'tezila i slično, e, što su negirali Allaha u Tebare Kvitala uzvišenost, da je on iznad Arša, iznad stvorenja svi, znači svojim zatom, svojim bićem veličanstvenim, oni su dokazali tu svoju tvrdnju upravo ajetima, ajetima ma'ijeta. Znači ovim ajetima koje ćemo mi večera sa kobog da onaj, e, spominjati. Međutim, odgovor svima njima, draga braćo, je jasan. Oni koji negiraju i koji ne mogu pojmiti, koji ne mogu shvatiti, koji ne mogu razumjeti put Selefa, je upravo problem njihov, što su poistovjetili osobine, znači stvorenja sa osobinama stvoritelja. U smislu kojem, kada se spomeni neka osobina Allaha Đaleva Ala, automatski, automatski njima, znači, padne na um, Šta? padne na um njihova osobina, osobina stvorenja i onda znači negiraju, ne žele znači ni da pričaju, ni da slušaju, ni da kazuju o tome, o onome o čemu se uzvišeni Tebare Kvetala opisao u svojoj plemenitoj knjizi i sunetu poslanika sallallahu alihi wasallam. Allah Đelešanu kaže, lej se ke mislihi šeji, wa huve se mi basir. I ovo je, ovo je glavno pravilo kod sedmenika ehli suneta. Niko nije kao on, ništa nije kao on. Znači niko nije kao on, a on sve te bare kevetara čuje i sve vidi. Tako da osobine kojima se opisuje nikada ih ne možemo pojmiti, nikada ih ne možemo znači poistovijeti, nikada ne možemo imati tešpih, e, tešpih poistovjećivanja sa osobinama stvorenja. Ne smijemo to činiti, to nam je zabranjeno u potpunosti. Znači, e, kako bi god čovjek pomislio i zamislio to mu je zabranjeno, Allah te bareke ve je drugačiji. Znači, niko ne pozna njegovu kakvoću i to je, znači, zabranjeno ulazak u kakvoću ti osobina. Allah dželevala se uzdigao, kako se, ne znamo. Allah se spušta, ne znamo kako se spušta, ali znamo da se spušta. Allah dželešanu je prisutan svojim znanjem apsolutnim. Kako? Mi to ne znamo. Mi to ne znamo, niti možemo, znači, niti možemo zamisliti. Međutim, ehli sune, draga braćo, upamtite, znači, ovo vam je jako bitno. Ovaj Allahov te bareke vetara, znači, ma'ijet, Allahovo prisustvo u stvorenja ili sa stvorenjima dijeli na dvije vrste i to nam je jako bitno da znamo. Znači dijeli na dvije vrste. Opšti koji obuhvata, znači Allahovo te bare kvetala prisustvo, osobina znači prisustva koja obuhvata sva stvorenja i druga vrsta znači posebnima, a i je posebna znači vrsta uh, Allahovog te bare kvetala prisustva koja obuhvata znači određena, određena stvorenja uh, odnosi se znači na vjernike, na vjernike Prvi dokazi, znači dokazi koji je, ćemo kazati, koji znači ukazuju na Allahu te barek vetala osobinu uh, E, prisustva, znači opšteg prisustva su ajeti iz sure El Hadid, četvrti ajet, gdje Allah Žešanu kaže وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ On je s vama, on Allah subhanahu wa ta'ala je s vama gdje god bili i sve što radite Allah vidi. Znači jedan od dokaza. Drugi dokaz iz sure Muđadare, sedmi ajet, Illahu wa ma'hum ejnema kanu. Znači da on nije s njima gdje god oni bili. Odnosno od imaš o, ajet, znači od početka ćemo citirati na drugom mjestu, znači Allah dželeva ala je uvijek sa svima njima gdje god oni bili, gdje god oni bili, gdje god se oni nalazili. Zatim imamo ajeti sure En-Nisa, 108. ajet, Allah što kaže, kaže, وَهُوَ مَعْهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا I zato trebate obrati pažnju kada budemo citirali ove ajete u potpunosti, odnosno njihov početak i njihov kraj. Tek tada ćemo shvatiti onako kako su Selefi shvatili. Jer ovi koji pogrešno shvataju i razumiju, oni prvo nisu shvatili Allahovu uzvišenost, negirali su je u potpunosti, a zatim su pogrešno shvatili ove određene kuranske ajete. Uzimali su samo iz sredine, iz sredine, kao što danas mnogi kada dokazuju određene stvari uzmaju iz konteksta, ne uzmaju znači cjelokupan govor od početka do kraja, pa tek nakon toga da donose zaključak. Zatim, određeni dokazi koji ukazuju na Allahov te barek i tala posebni ma'ije, znači njegov posebno prisustvo, je poput ajeta iz sure Teube, 40. ajet la tahzan inna Allah ma'ana ne brini se Allah je s nama Allah je uz nas zatim i sure Taha 46. ajet innani ma'akuma asma'u wa ara ja sam s vama ja sve čujem i vidim pogledajte ja sam s vama ja sve čujem i vidim zatim sura Nahl 128. ajde Allah što kaže Inna Allahe ma'al ladhine taqavu wal ladhine hum muhsinun. Allah je sa onima koji se njega boje i grijeha klone i koji dobra djela čine. Allah je zbog obojaznim. Zatim sura uh, Al-Anfal 46. ajde Allah što kaže Inna Allahe ma'al sabirin. Allah je zaista sa izdržljivim. Pogledajte, znači ovo su neki od dokaza koji ukazuju prije svega na Allahu te bareke ve taala opšti maije koji obuhvata sva stvorenja, dobre i loše, vjernike i nevjernike, sva stvorenja, imamo posebni, znači maije, posebno Allahovo te barek vetala prisustvo koje obuhvata koga? Obuhvata, znači vjernike, vjernike koji su opisani određenim osobinama. E, tako da ovo opšte, znači Allahovo te barek vetala prisustvo obuhvata i sadrži, ovdje znači trebamo brati pažnju kako učinjaci kažu, obuhvata i sadrži Allahovo univerzalno znanje o njegovim stvorenjima i opaviještenost o njima, gledanje i nadzor, da ih gleda, da ih nadzirje Allah te bare kvetala, dok u isto vrijeme uzvišeni Allah je sa svojim veličanstvenim bićem iznad Arša. Posebno Allahovo te bare kvetala prisustvo. Ogleda se, znači, i sadrži Allahovu pomoć, pobjedu, Allahovo čuvanje, posebnu pažnju, posebne blagodati koje on pruža prema određenim kategorijama ljudi. To su ovi ajeti koji smo naveli, znači da Allah Đelešanu posebnu pomoć daje pobjedu, čuvanje, e, pažnju, blagodat pruža kome vjernicima. Oni koji su opisani u osobinama, koji dobročinstvo čine, prije svega vjeruju, boje se Allaha te barakvetala i čine dobra djela, oni koji saburaju, a vjernici su, oni koji su bili, znači, u pećini, Ebu Bekri, poslanik, alaih salatu wasalam, Musa i, e, i Harun, kada su krenuli kod faraona, da je Allah kao, ja sam s vama, ja vas čuvam, ja vas pazim, ja ću vas pomoći. Ja sve čujem, ja sve vidim. Ništa mi mom univerzalnom nazoru znači ne promiče. Slobodno idite i nemojte se bojati. Nemojte se bojati. Ja sam znači uz vas. Zatim pogledajte kako šehol Islam ibn Taymije kada je naveo Znači, ovi sedam ajeta se spominje u Akidatu Vasitije, koji ukazuju na, a, a, na opće Allahove te barek tala prisutstvo i posebno, a, on nakon kada je naveo znači, argument o Allahove te barek tala uzdizanju, uzvišenosti na svi stvorenja, kaže primjer koja, znači kao primjer koji pobija nakaradno tumačenje, pogledajte, nakaradno tumačenje prethodnog ajta, koji je ajt koji on ovdje misli, uh, iz sure Hadid, znači četiri ajde kaže Allah žan, wa huwa ma'akum ejnema kuntum. On je sama gdje god bili, pa on kaže, znači primjer koji pobija nakaradno tumačenje prethodnog ajeta, je primjer, e, znači Ibnu Tajmije, kaže jeste mjesec, jedan ili jedno od mnogih Allahovi Đelešanhu znamenja, veliki znakova, a kaže relativno malo stvorenje, uvijek je s putnikom, pogledajte, uvijek je s putnikom, ma gdje je išao, kao i sa onim koji, koji je na putu, razumijete? Znači, koji je na putu kao putnik i onaj koji nije na putu, koji je kući, mjesec je uvijek znači s njima. Razumijete? Znači mjesec koji je malo, malo stvorenja Allaha Tebare Kevetala, uvijek je i sa onim koji odlazi, koji putuje i sa onim koji je kod kuće, koji ne putuje. Ka Allah Đelešanu iznad Aša motri i bdije na svojim stvorenjima, upravlja njima i radi ostale stvari vezane za rububijet. I zato, draga braćo, učenjaci ehli sunneta, znači, gdje god da povirite u bilo koju, znači, knjigu ili uh, koja komentariše akidetul vasidije ili neko drugo dijelo, navode uvijek primjer mjeseca i kažu da su Arapi imali običaj kazati sve dok smo putovali i mjesec je putovao s nama ili još uvijek idemo a mjesec je s nama ili zvijezde. Razumijete? Šta znači to? Da li se je mjesec spustio? Da li je sišao i bio rame uz rame sa putnikom? Ili je mjesec bio visoko iznad? Visoko iznad, ali je bio s putnikom. Razumijete? Daju znači jedan fin uh, fin primjer kako bi, kako bi nam, znači, oni koji imaju dileme, oni koji imaju dileme oko pitanja, znači, ovi stvari, na slikovit način, na slikovit način pojasnili. Ili drugi primjer, znači, imaju običaj na voti. Nekada dijete plače u dvorištu, kuće, avlije, znači, ispod, dok je otac negdje gore iznad. Znači, prvi isprat, drugi isprat. I kada čuje plač djeteta, na jednom dozgo poviće, kaže, ne plači, Babo je tu, znači babo je tu, gdje je babo? Babo je iznad, <clears throat> visoko iznad djeteta, ali kaže babo je tu uz tebe, što ima znači, nemoj plakat, ja te vidim blizu sam, ne boj se. A on je znači visoko, a djete, djete je ispod. Tako da Allah o Tebarek vtala svojstvo opšeg prisustva ukazuje da je Allah Tebarek veteala, znači ukazuje da je Allah subhanahu wa sa njegovim stvorenjima svojim apsolutnim znanjem svojom moći, univerzalnim nadzorom i svojim gospodarstvom, rububijetom. Tako da je ova vrsta, znači, draga braćo, općeg prisustva, znači općeg prisustva, jedna od Allahi te barek ta lični osobina, lični svojstava. Dok ova druga osobina, znači posebnog prisustva, je jedna od osobina Allahovog te barek i vetara, znači njegovih dijela, radnji, koje su vezane za njegovu, vje, uh, za njegovu volju. Što znači, znači da, kako smo pojašnjavali prije, Allah Đelešanu pruža pomoć i podršku vjernicima, daje znači njima pobjedu, ali kada on te barek je hoće, kada neće, znači to se ne dešava, to ne biva. Znači ova radnja, ovo dijelo je vezano za Allahu subhanu wa ta'ala volju. Kada hoće to čini, kada neće, znači to, to ne čini. Zatim Allah Đelešanu, sada ćemo citirati u potpunosti ovaj kuranski ajet, znači sure Hadid, <clears throat> četvrti ajet, gdje Allah Đelešanu kaže وَلَذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْأَرْشِ Pogledajte. On, znači Allah Đelevala je onaj koji je i nebesa i zemlju šest dana stvorio, a zatim se nad Aršom uzvisio. Ovo je isto tako, znači ajet kojim oni dokazuju, pobijaju, znači tvrdne Allah iznad, iznad stvorenja, iznad Arša, pa kažu zbog ovog e, što slijedi, kaže Allah svudje na svakom mjestu sa, e, sa stvorenjima, je upravo ovaj aj dokaza sve. Ovaj aj, draga braćo, sadri znači mogućnost mogućnost oni koji se pitaju kako je moguće da se mogu znači spomenuti jedna i druga osobina upravo u ovom ajetu Allah dželešano se opisuje svojim znači savršenim svojstvom uzvišenosti da je on iznad svih stvorenja iza darša a isto tako da je u stvorenja svojim savršenim znanjem pogledajte zatim nastavlja pa kaže oni koji pomno prate koji se vrate i pogledaju značenje od početka do kraja i razmisle vidjet će Znači, ja'lemu ma jeliđu fil ardi ve ma jahruđu minha, wa ma yanzilu min as-samaa'i wa ma ya'ruju fiha, wa huwa ma'akum ejne ma kuntum, wallahu bima ta'melune basir. Nakon što je spomenuo Allah subhanahu wa ta'ala da se uzdigao iznad arša, kaže on zna šta u zemlju ulazi i šta iz nje izlazi i šta se s neba, znači spušta i silazi i šta se prema njemu diže. On je s vama gdje god bili, I šta? Znači sve vi radite, Allah vidi. Allah vidi. Pogledajte, Allah Đelešanu znači ovdje ima značenje. On subhanahu wa ta'ala bdije nad vama. Vidi vaša djela, vaše postupke svojim savršenim osobinama. Kako god bili, gdje god bili, bili na kopnu, bili znači na moru, na vodi, da li u toku dana, u toku noći, da li bili u kući, bili van kuće, sve je Allahu subhanahu wa ta'ala znači jednako poznato. On sve vidi, on sve čuje. Čuje vaš govor, šta god kazujete, šta god govorite. Vidi vaše mjesto. Zna vaše tajne, sva vaša sašaptavanja. On poznaje tajne bez obzira da li se pojavile te tajne, da li ti nekada obzanio ili ne, ostale skrivene. Ništa mu nije skriveno i nepoznato od vaših dijela. Znači, dragi brate i cijena sestro, kada razmisliš i promisliš o ovom kuranskom ajetu, vidjet ćeš da od početka do kraja ukazuje na Allahovo tebare kvetala apsolutno znanje. Allah se na početku opisuje apsolutnim znanjem. Zatim u toku ajeta, u sredini ajeta i završava znači isto tako svojim apsolutnim znanjem. Što znači mora biti rezultat spoznaje ovakvi stvari, ovakvog razumijevanja. Znači da si shvatio, da si spoznao da rob Znači ima stvoritelja koji je prisutan svojim apsolutnim znanjem, da ga vidi, da ga motri, da zna njegovo stanje. Nema sumnje, dragi brate i cijenja sestra, će takav paziti šta radi, šta čini, šta priča i šta govori. Pogledaj, to su rezultati te spoznaje. Ono kada zaista shvatiš i razumiješ gospodara te barake vatala na način kako su ga shvatile prve generacije, ovo ćeš osjeti. Biće plodovi spoznaje tih veličanstveni Allahovi subhanahu vatala osobina. Osjećeš strahopoštovanje prema uzvišenom stvoritelju. Nastojaćeš da radiš samo ono što je on subhanahu vatala naredio. Gledat ćeš da se kloniš svega onoga što je on subhanahu vatala zabranio. Jer, dragi brate, tvoja duša kada, kada znači, e, se izgradi na tome, ona će te koriti. Ona će te koriti, ona će ti došaptavati kako možeš činiti nepokornost stvoritelju, uzvišenom, koji te je, znači, Subhanu Otala stvorio, koji te gleda, koji zna tvoje stanje, zna tvoje tajne, zna tvoje misli, prati te, ništa mu od tvojih postupaka ne promiče. Zato, dragi brate, ta svijest će utjecati na poboljšanje tvog, znači općenito kompletnog stanja, tada će svati riječi poslanika sallallahu alejhi ve selleme afdalul imani an ta'lama anna Allah ma'aka haythu ma kunt. Najbolji znači iman je da znaš da je Allah s tobom gdje god ti bio. Da si svjestan da te Allah subhanahu wa ta'ala nadzire, motri, vidi, gleda, prati, ništa mu od tvog stanja ne promiče. To je najbolja spoznaja, jer kada znaš to, kad su ubijeđen u to Habibi, tada više nećeš gledati da radiš dela sa kojima on subhanahu wa ta'ala nije zadovoljan. Međutim, kada se desi da si učinio nešto sa čim nije subhanahu wa ta'ala zadovoljan, znaj da ti je svijest opala, da ti je svijest opala, tvoj iman više nije na onome na čemu je bio. Tvoje ubeđenje više nije na onome na čemu je bilo. Mora se vratiti, popraviti, zatim pokušati da budeš bolji nego, nego što si bio. Zatim Allah Đelešanu isto tako u suri Mujadele, sedmi ajet. Dobro brate pažnju, početak i kraj, kraj ajeta. Allah Đelešanu na početku kaže Elem tere enna Allahe ja'lemu ma fis samavati ve ma fil ard. Zar ne znaš da Allah zna šta je na nebesima i šta je na zemlji? Ma yakunu min najwa thalathatin illa wa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa wa huwa sadisuhum wa la adna min zalika wa la akthara illa هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم Ovaj dokaz je znači od Allahovi Tebare Kvetala znači, e, e, znači dokaza koji ukazuju na njegovu osobinu općeg prisustva. I kažem ovaj dokaz treba shvati razumjeti kako su ga selefi razumijevali, a ne znači kako ove frakcije i sekte koji negiraju Allahu te bare koje tala uzvišenost da je iznad arša, uzimaju znači samo dio, znači huve mahum ejne makanu, on je znači s njima gdje god oni bili uopšte ne razmišljaju, ne promišljaju od početku Kur'anskog ajeta, zatim sredini i kraju kako Allah Đelešan počinje i kako završava. Jer ima Ahmed, pogledajte kako ima Ahmed kazao, kaže ajet je počeo govorom o znanju, i tim govorom završava. Allahu ekber. Znači Allah Đelšanu hoće ukazati, hoće pojasniti da je on subhanahu wa ta'ala svojim savršenim apsolutnim znanjem u stvorenja zna šta rade, zna šta čini, a svojim veličanstvenim, veli, znači veličanstvenim e, zatom, uzvišenim, znači bićem je iznad, iznad arša. Allah Đelšanu kaže, znači se vratimo na prijevod, zar ne znaš da Allah zna šta je na nebesima i šta je na zemlji? Nema tajni. Nema tajni. Znači razgovora među trojicom, a da on nije četvrti, niti među petericom, a da on nije šesti, nikada je manje, nikada je više, a da on nije s njima gdje god oni bili, on će ih na sunnjeme danu obavijesti onome što su radili, jer Allah sve dobro, sve dobro zna. Znači kada razmislimo, kada promislimo, vidjet ćemo, draga braćo, da je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala otpočeo ajet, tako isto završio kuranski ajet govoreći o svom apsolutnom znanju koje je sveobuhvatno, koje je sveobuhvatno. Zatim kada vidimo znači početak, Allah džon kaže: "Alam tara anna Allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard?" Zar ne znaš da Allah zna što je na nebesima i što je na zemlji? Vidimo da je ajet otpočeo ukazujući na njegovo sveobuhvatno znanje. Zatim u toku ajeta kaže: "Ma yakunu min najwa thalathatin illa wa huwa ra'bihum." Nema tajni razgovor među trojicom da on subhanahu wa ta'ala nije četvrti. To jest nadzirehi, sluša njihove razgovore, tajne znači i sa šapštavanja Povr svega toga, draga braćovi, znate, u drugim kuranskim ajitima stoji da i zaslanici Allaha subhanahu wa ta'ala pišu sve njihove tajne razgovore. Pišu i zapisuju sve što govore, što, sve što radi. A usto znači sve Allah Đelešanuhu zna o njima i sluša njihove govore. Znači, Allah Đelešanu zna za to i sluša to. I završava Kur'anski ajit, inna Allahe bi kulli šeji'in alim. Jer Allah sve dobro zna. Zato Ibn Kesli Rahimahullah, kada je citirao, znači kada je tefsirio ove kuranske ajete, kaže na osnovu ovoga, pogledajte, na osnovu ovoga mnogi iznose konsenzus da se pod ovim ajetom misli na prisutnost Allahova znanja i nesumnjivo je da se to znači željelo istaći, da se željelo znači istaći ovim da Allah Đelešanu obuhvata svojim znanjem sve, apsolutnim znanjem obuhvata, obuhvata sve. Tako da Allah subhanahu wa ta'ala ovim ajetima koje smo citirali obavještava obavještava o svojoj sveobuhvatnosti, svojim apsolutnim znanjem da sve obuhvata, znači od stvorenoga, da sve to nadzire, da sluša njihove govore, da vidi njihova stanja, gdje god da su, gdje god da se nađu, Allah te barek vetala vidi, čuje, vidi i čuje i posjedi apsolutnu moć koju može da kazni, koju može da kazni kada hoće on subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim ajeti koji, e, koje smo citirali, znači dijelimično, na početku koji ukazuju na ovu drugu vrstu, a to je znači druga vrsta Allahove Tebare Kvitala prisutnosti sa vjernicima, koja se ogleda, draga braća, u njegovoj subhanahu tala pomoći prema vjernicima, davanju povjede, da i on čuva, da i on pazi, iskazuje posebne vrste pažnje i blagodati prema njima.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 Kada su njih dvojica bila u pećini i kada je on rekao drugu svome, ne brini se, Allah je s nama. Znate, obkružili su, došli su mušnici, bili su potrazi za Ebu Bekrom i poslanikom sallallahu alihi veseleme, ali, ali, znači ovdje se iskazuje da nema znači straha, da nema tuge, da se ne, može, ne trebaš e, pre, prepuštati tome jer znaš da je Allah Đelešanuhu znači s tobom. U kom smislu? Allah će te pomoći, Allah će te sačuvati, Allah zna gdje si, zna šta si i zna stanje oni koji su za tobom, koji su potjeri. Zatim Allah Đelešanuhu u suri Taha u 46. majetu kaže Kale la te hafa inneni ma'akuma esma'u ve era. Nemojte se bojati. Nemojte strahovati. Ne bojte se. Kazao je Allah subhanahu wa ta'ala. Ja sam s vama. Ja sve čujem i vidim. Obraća se kome? Obraća se Musi njegovom bratu. Nemate se čega plašiti i bojati. Slobodno idite faraonu. Ja sam s vama. Ja vas gledam. Ja vas pazim. Ja ću vas pomoći. Allah Đelešanuhu garantuje. Allah Đelešanuhu garantuje. garantuje. Zatim sura Nahl, Allah džalal kaže: "Inna Allaha ma'a allazina taqaw wa allazina hum muhsinun." Allah je sa onima koji budu bogobojazni, koji se budu Allaha te barek vetara bojali, koji se budu klonili grijeha i koji budu dobra djela činili. Allah će biti s njima, Allah će biti uz njih, Allah će ih pomoći, Allah će ih sačuvati, Allah će ih osnažiti, Allah će ih ojačati, Allah zna njihov hal, Allah zna njihovo stanje, Allah će ih pomoći. Wasbiru inna Allahe ma sabirin. Sura Anfal 46. ajet. Budite izdržljivi, saburajte, strpljivi. Inna Allahe ma sabirin. Allah Đelevala je sa strpljivim. Allah šanu će pomoći strpljive. Allah Đelešanu će podariti izlaz strpljivim. Allah Đelešanu zna za strpljive. Allah šanu zna oni koji saburaju njegovo ime. Koji se ezijeti radi njega, oni saburaju na tome. Allah šan će ih nagraditi. Allah šanu će im podariti blagodati koje nije dao nikom drugom kao što će dati njima. To su znači učenjaci na takav način prokomentarisali znači ove i slične ajete. Zatim sura Bekara 249. ajet Allah što kaže Kem min fijetin kalibetin galebet fijeten kathireten bi iznillah Wallahu ma sabirin Koliko su puta malobrojne grupice nadjačale pobjedle mnogobrojne grupe a Allah je s izdržljivim. Znači, ako budeš vjerovao čvrsto Allaha subhanahu wa ta'ala, bio stabilan, ustran Allahom te barek ve ta'ala putu, zadeci te nedača, drugi se okrenu, drugi se dignu protiv tebe, tvoga pravca, budi izdržljiv, saburaj, ustrajan, to mi na čemu jesi, saburaj, vallahu ma sabirin, Allah će da još anu podariti takvim strpljim pobjedu i pomoći. Allah zna za vaše stanje, Allah zna šta radite, šta činite, Allah je uz vas. Allah će vam podariti znači pomoć i da će vam izlazi svake iz svake situacije. Zatim imamo ajeti sure Yunus. 61. djela šan kaže, opisujući hal, znači poslanika i ostali. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا تَتْمُ مِنْهُ مِنْ قُرْآنِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيدُونَ فِي Šta god ti činio, šta god iz Kur'ana kazivao i kakav god vi posao radili, šta god da radite, mi nad vama bdijemo dok god se tim zanimate. Pogledajte. Zatim kaže Allah šanu وَمَا يَعْذُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَا وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ Zatim kaže gospodaru tvome nije ništa skriveno, niti na zemlji, ni na nebu, nikoliko trun jedan i ne postoji ništa ni manje ni veće od toga, a da nije u knjizi jasno i zapisano. Sura Yunus 61. ajet. Ibn Kesi Rahimahullah kada je sa ovaj kuranski ajet kaže Allah uzvišen iznosi svome poslaniku Muhammedu alaihissalatu wasalam da on zna cjelokupno njegovo stanje, stanje njegovog umeta, svih živih bića u svakom trenutku, te da njegovom znanju i pogledu nije ništa skriveno, nikoliko trun jedan, čak ni manje, niti više od toga na nebesima i na zemlji što nije zapisano u jasnoj knjizi. Allahu ekber. Znači, ovi ajeti, draga braćo, ukazuju na svobuhvatnost Allahovog znanja. Sve obuhvata, sve vidi, ništa mu ne promiče njegovom savršenom, univerzalnom, znači, e, nazoru te bareke, te bareke, te ala. Zato, znači, ovdje, <clears throat> kako kažemo, e, postavlja se pitanje da li postoji kontradiktornost između dokazivanja Allahove uzvišenosti i osobine Allahovog prisutstva sa njegovim stvorenjima. Naravno da ne postoji, ali pogledajte znači kako je to pojasnio Šej Muhammed Salih ibn Sulaimin e, rahimehullah. Pogledajte kako je odgovorio. Kaže, prije svega ne postoji kontradiktornost iz tri razloga. Pa obrate pažnju, prvi razlog. Allah te bareke ve ta'ala je opisao sebe, znači i sa osobinom uzvišenosti i sa osobinom prisustva. I to smo kazali u suri Al-Hadid, znači u četvrtom ajetu. Znači naveo oba dvije osobine koje su savršene osobine Allaha subhanahu wa ta'ala. A kaže da postoji neki vid kontradiktornosti između navedenih osobina, uzvišeni Allah ne bi se opisao njima. Savršenstvo Allaha, savršenstvo Allaha u svakom pogledu, savršenstvo Allaha u njegovom načinu izražavanja. Znači u Allahovom kelamu govoru je savršenstvo. Kako može doći do kontradiktornosti u govoru Allaha subhanahu wa ta'ala? Nikako. Zatim kaže drugi razlog. U osovi ne postoji, kaže, kontradiktornost. Jer nekada nešto može biti visoko iza tebe, a u isto vrijeme, znači s tobom. Poput riječi kako smo i navodili na početku Arapa, koji su imali običaj govoriti sve dok smo putovali i mjesec, znači ili sunce je, putovalo s nama. A poznato je da je sunce i mjesec iznad, iznad stvorenja visoko, znači nijedno i drugo nisu sišli i putovali znači skupa s tobom. Pa kaže, kada je moguć spoj između osobina uzvišenosti, znači e, uzvišenosti i osobine prisutnosti kod stvorenja, pa mogućnost toga kada se odnosi na stvoritelja stvorenja je preča. Razumijete? Znači sunce je jedno od Allah i Tebarek tala stvorenja. Mjesec isto tako. Kada je moguće da se ovo pojmi i shvati po pitanju znači, osobina stvorenja, onda je preče mogućnost znači, da postoji kod stvoritelja stvorenja. Pa kaže, nekada, da je navodi primjer, nekada se nadređena osoba poprije neko brdo, neku uzvišnicu, zatim kaže i obrati se svojim vojnicima, idite tamo na poprište, bitke, ja sam s vama, ja sam uz vas. Odnosno šta znači, kaže, to jest, odavde vidim šta se dešava, iako je on udaljen, iako je on uzdignut iznad njih, ali zbog toga što i on vidi, što im otri, kao da je s njima, znači kao da je uz njih, zna šta se dešava na poprištu borbe. Pa kada je, kaže, ovo moguće sa stvorenjima, mogućnost toga je preča kod stvoritelja stvorenja. Treći razlog, kaže, kada bi pretpostavili da nije moguć spoj kod stvorenja između ove dvije osobine, kažemo takav slučaj nije sa stvoriteljem. Znači kada bi skazali, ne može se ovo dvoje znači e, e, spojiti u, u, u osobinama stvorenja. Kažemo takav slučaj nije sa stvoriteljem. Zbog čega? Naš gospodar je uzvišen, naš gospodar je veličanstven, njegove osobine se ne mogu uporediti sa osobinama stvorenja, jer postoji ogromna razlika, draga braćo i cijene sestre, kako smo kazali u uvodnim predavanjima, između osobina stvoritelja stvorenja i sami stvorenja. Poslanik sallallahu alihi wasallam, pogledajte, kako je, znači ovo sve govori Ibn Usaimina, rahmetullahi, e, znači u komentaru Akredetul Vasitije. Uh, E, kaže poslanik alaih salatu wasalam je imao običaj da uči sljedeću dovu prilikom putovanja. Vi je svi znate. Allahume ente sahibu fi sefer wa halifetu fil ehl. Razumijete? Kaže Allahu moj, ti si moj saputnik na putu i čuvar u porodici. Ovdje sahib ima značenje, kao kažu učenjaci, e, mulazim ili hafiz ili mu'in. Znači što znači da je saputnik, da je tu, znači uz tebe u toku putovanja, on te čuva hafiz mu'in koji te pomaže. Pa kažu u komentaru, odnosno, tvom nazoru ništa ne promiče, tvoja odredba sve obuhvata, kao i putnika na putovanju kojeg čuvaš, kojeg paziš, kojeg obskrbljuješ, na pomoći si mu i daješ mu uspje. Pa kaže u isto vrijeme, pogledajte, U isto vrijeme na tebe se oslanjam u stvarima moje porodice. Ti se brineš o mojoj porodici, čuvaš je i niko nije u stanju na zemlji ni na nebu nešto slično učiniti i uraditi. To su osobina Allah subhanahu wa ta'ala. Tako da vidimo da je moguće da se Allah te barek wa ta'ala opiše ovim savršenim osobinama dok stvorenja nisu. Kako su, znači, da li postoji stvorenje danas na Dunjaluku? da bude u istom vremenu tvoj saputnik na putu, a u isto vrijeme da je pazitelj tvoje porodice gdje živiš. Nemoguće, ne postoji. Znači, to je samo jedan primjer da vidiš razliku između Allahovi i subhanahu wa ta'ala savršene osobine, osobina, osobina znači, koje imaju stvorenja. Iako su osobine koje mi posjedimo savršenstvo po pitanju nas, ali su one naks, one su majkave, u usporedbi sa osobinama Allaha te bareke, te bareke wa ta'ala. Zatim navodi drugi primjer šehi muslimi rahmetullahi u hadisu koji bilježi ima muslim, rahmetulali, znači predaje u kojoj je poslanik sallallahu alihi veseleme kazao, znači hadis koji je kudsi, kada klanjač, kada musalija, klanjač kaže Elhamdulillahi rabbil alemin, tebe Allaha gospodara svjetova hvalimo. Šta tada odgovori gospodar svjetova? Znači on razgovara sa klanjačem, kaže Allah moj rob mi zahvaljuje. Postavlja se pitanje koliko postoji klanjača, koji izgovaraju Elhamdulillahi Rabbil Alemin, tebe Allaha gospodara svjetova hvalimo. Znači njihov broj niko ne zna, niko nije u stanju pobrojati tolika stvorenja koja to izgovaraju. Zatim, znači, koliko klanjača kada izgovori Elhamdulillahi Rabbil Alemin, druga skupina na nekom drugom mjestu, u drugom mešću, na drugom dijelu planete izgovara Iyake na'budu ve Iyake nasta'in. Samo tebe obožavamo, samo od tebe pomoć tražimo. A svakom od njih, znači ovom prvom koji izgovara Elhamdulillahi Rabbil Alemin, Allah odgovara. A isto tako, Iyake nabudu, Iyake nestain, Allah subhanahu wa ta'ala i takvom odgovara pa kaže ovo je između mene i moga roba. A mome robu pripada sve ono zašto me on moli. Razumijete? Znači koliko postoji i jednih i drugi i treći koji uče suru Fatihu u različitim vremenima i svima njima Allah te bareke ve ta'ala odgovara, što ukazuje na savršenstvo Allahu i Tebare Kevetara osobina. Mi čvrsto vjerujemo da sve što nas je Allah obavijestio, da sve što nas je poslanik sallallahu alihi veseleme obavijestio. Ovo samo, draga braćo, da vidiš, da uočiš veliku, ogromnu razliku između Allahu i Subhanu Vetara svojstava, osobina, savršenstva i naših osobina, da se ne može pojmiti tako da ne možeš ti shvatiti svojim ograničenim mozgom, pojmiti to zato se ne ulazi u kakvoću u kakvoći Allahovi subhanahu, subhanahu wa ta'ala osobina jer nismo obaviješteni, obaviješteni o tome. Zato, draga braćo, nije moguće, kaže Ibn Semin, da se svati kontradiktornost u ovom govoru, osim onaj koji želi poistovijeti uzvišenog Allaha sa stvorenjima, tako što će učiniti svojstvo Allahove prisutnosti poput svojstva prisutnosti stvorenja. Mi smo pojasnili, govor nastavlja, mogućnosti kombinovanja tekstova koji govore o Allahovoj uzvišenosti i osobini pr e, prisutnosti. Onaj koji je shvatio dobro je, a onaj koji nije treba da kaže, pogledajte kaže, treba da kaže šta? Vjerujem u Allaha i njegova poslanika, potvrđujem sve ono što je rekao Allah o sebi i njegov poslanik, a ne smije reći kako je to moguće, negirajući to. A ako upita kako je to moguće, odgovorit ćemo, Tvoje pitanje je novotarija. Ashabi ga nisu postavljali niti pitali, a oni su mnogo puta bolji od tebe. Pogledajte, mnogo puta bolji od tebe. A onaj kojeg su mogli pitati, mnogo je učeniji, jezgrovitijeg je govora, ljepšeg i preciznijeg objašnjenja od onoga kojeg pitaš. Zato na tebi da čvrsto vjeruješ i potvrđuješ bez zapitkivanja kako niti zašto već to prihvati i tome se pokori. I ovo je naveo šejh, znači Ibn Semin, u šerhu Akidetul Vasitije, u komentaru. Dakle, znači, draga moja braća i cijene sestre, obaveza je da vjerujemo, znači da je Allah subhanahu wa ta'ala uzvišen iznad svih stvorenja, iznad arša, a u isto vrijeme da je on subhanahu wa ta'ala svojim savršenim osobinama, osobinom znanja, moći u stvorenja, vidi ništa mu ne promiče njegovom savršenom, savršenom nazoru. Toliko za večeras, draga i poštovana braćo i sestre. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas uputi e, na put istine. Na put koji su bili upućeni prije nas od poslanika alaih salatu wasalam i svi oni koji su ga slijedili dobro. Da nam učini istinu istinu pa da je slijedimo zablu, zablu pa da se klonimo. Da uputi sve na upućeni. Da e, omogući da svi spoznaju istinu da uputi naše zalutale, da ujedini naše safove, da nam pomogne da ustrajemo na pravom e, putu, putu istine, putu na kojem bio poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve selleme, da nas izvede sa ovoga donjalu kada je on te barek ve tala zadovoljan s nama. Molim Allaha subhanahu wa taala da nagradi najljepšom nagradom što ste odazvali da poslušate, izvojili svoje vrijeme, znači dragocjeno da poslušate predavanje, da vas nagradi najljepšom nagradom, da to naći na sudnjem danu među svojim dobrim dijelima kao i mi isto koji govorimo, koji se obraćamo. E, da nas pomogne, da nas učusti i ojača na putu istine. Subhanak Allahum hamdik, ashhadu an la ilaha illa ent, astakfirke, wa etubu lijek, wa jazakumullahu la khairan.